ข้าศึกษาหายขึ้นไปนี่เดี๋ยวนี้ศึกษาเข้าไม่อัดเสร็จแล้วเวลาขึ้นไปไปไปไปนี่ไปเกิดเกิดติดพ่อกันใจใจเป็นเราว่าว่าไปแล้วเลยก็หมุนไปจะดงก็ไปไปใกล้ ปากเราเพื่อเราถึงมีตัวเรื่อยๆ 때문에 불편합 ใช่หรือไม่เป็นต้องมีหนักได้ไม่เป็นก็แต่ถ้าถึงมีไม่เห็นหนักนะจิตใจน้อยหน่อยจะไม่ไม่ไม่จะไม่หิวอื้อจะให้ผมก็อย่างก็กลัวมันให้ดีก็เจอสิ่งที่ผมได้ทั้งอย่างนี้แหละผมไม่ได้กระดูกเอากระดูกเอาเอาเป็นตัวเหนือตัวหนังเอาอย่างนี้ ไม่เห็ไม่เกี่ยวอีกหรอกอันเดียวกันหัวทั้งอันคนไทยคนใส่คนเดียวทีเดียวนะจังจังประจักนี่คือหลงเหื่อยไปใจเสียเจ้าขอเองเจ้าของเป็นทุก ไป่ินไปหาไปเพื่อนนี่จิตไปซื้อจิตไปไปทั้งนี้เดียวไปหาเกิดนี่แหละหาเกิดไม่ได้หาเพื่อนเพื่อนไปฝากไปเลิกไปกันเพื่อ também ขึ้นมีเด็กไปนั่นหนีึ้นมีมีเสียงคนอยู่ในเจ็บหลังก็ก็ตามหตข้อหตุเหตุนลต่างๆก็ง่ายของร้าก็สั่งก็ท่าไปตามไปเรื่อยๆหลังก็ง่ายขึ้นไปที่ว่ัน ขึ้นเสียเสียวันนี้ถึงถึงเท่านี้สิไม่ว่าถึงจะเท่าไหร่ที่จะเอาจังจะเรื่องอะไรดับนี้ไปที่เงิดนี้ไปนั่งเดี๋ยวของให้ไปนั่งอยู่หนึ่งที่สหัสหนึ่งบางวันได้เสียใจต้องเยียดใจเดี๋เราทแบบนี้ต้องมีทัองจริงเย็ดเอาสั่งเอาอืมจิตมีใจทั้งนี้ จะได้หิถูกร่างกายเอาไปนั่นบ่ได้สมบัติเอาไปนั่นบ่ได้จริงจิตเวลาเป็นของป็นนี่กันเป็นของผลนี่กันคือเหตุผลนี่กันเป็นเป็นเหตุนีะเราอย่างนี้สั่งจะเป็นเหตุสั่งให้ฟังแต่ท่านเดือดใจเดือดว่าใจเดือดใจมันเป็นของของผลเวลากันเกี่ยวกันดีไม่หลีกเลี่ยงลาเว้นบ่ได้ ในวันใดวันหนึ่งมีแต่ผลถ้ามีใจเสียงหรือมันคือเด็กมันรับเสียงเอาคนหนึ่งถึงรับเอาคนเสียจากห้าคนหนึ่งถึงรับเอาคนเสียจากห้าวันนี้ทั้งท่านไปหรอกคือทั้งให้าต้องมีคู่กันเปขาดขันกับสิ่งนี้สิเหละอหนังเรียนตึงๆสิ ใส่ดินก็มีมีดินตก็นีพอปุโอซ้าเราเป็นดินเป็นไปตามถาดก็สมัยพุทธกาลคุณมาฝังมาเผาด้วยค้นเปล่าต่างตัางว่าที่เป็นกายเราถ้าไปยืงการสั่ง้วยเฉพาะเอาที่ตาเอาที่ข้า คือไปเดินข้นสายเห็นไหมลูกมีเห็นข้นสายเขาจะตายให้ก็สิตายที่กันอยู่เนาะมีเป็นของเสียงของ không đây đó thì cái tuổi ấy tuổi gì đấy cái giá thế giới giảm của cái người đang thực hiện này hả đang thực hiện như thế gì đó đang thực hiện những chuyện anh thực hiện nó có thể chuyển được chỗ những thả chân thả แต่ละสงฆ์ยกมือ ไหวเท่านั้นมีคนมีเงินเสียโกรธอยู่หรือหลา ก็พิจารณาได้พอใจจับปอกหลอกหลอนนางที่ไปเห็นอยู่หลังตังเสียนะคือตายยังเสียยังไงอยู่ดึงอะไรก็ยังไงดีเยอะสุดเกิาตรงนั้นยิ่งดีไม่คิดไม่ใจผิดเป็นสอนไหวเป็นรักษาแต่จิตใจนี้ันสำเร็จสุดดังไปแล้วใช่ไหมเราใช้ปัญหาจะไปเจาะวิสระ เห็นดีใจทุกคนเป็นคนที่ขึ้นเรียนขึ้นนี่มีเกี่ยวแบบมันจะมีมันใจด้วยเราก็ต้องการที่ดูของนี่คือจริงๆยังต่อไปนี่จะดูนี่ลมหายใจเท่านั้นไปเห็น ต่ว่มีขีดมีข้มว่ามีอะไรนะโยของโย่วนคิดถึงไปที่นี้โยหางแบบหมาที่มีเป็นใจใจทั้ง้นเห็นดังจันตาเหยียดจันหาเป็นแัวจิตมันดังเหยียดหันหาใจนไม่หัวจับความคิดความคิด Gracias. โสโครกเป็นอสุภะอสุภังเป็นของบนหดือหนีบนเป็นสงที่นี่เห็นติดละนี่นี่ตาเราโอาหลังนี่นี่คือยังนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเนี่ยจะตอนนี้เขาก็ไปนี่คือดีดีจริงดีนี่คือชอบคือรักคือ Gracias. ไปไปนับไปเดี๋ยวผมไปก็เด่นอยู่เทื่ทเพื่อเพ่งไม่ร่างกายร่างร่ากายแต่ไมพูดก็หนังตาแต่ไมพูดก็แต่จริงเขาไปนี่นี่ก็เหี่ยวเหีายวคว่ำคถูกเอาไร้เล่นก็ง่ายแต่หนตาไหลนี่เลยหนังที่ผมไง่าย ตัวข้าสู้เก่าไม่มีไผ่ตัวหลอกไม่มีสู้ข้นมันเป็นสั่งสะต้นหักนี่กีลากีฬาที่เขาเกิดเยอะเจ็บเจ็บตับตับในโลกนี้หรือหรือเปล่าได้ไม่ว่าจะหยุดเป็นตัวเป็นเนืยอเป็นหลอกนี่กีฬานี่วป็นเรื่องที่ตาถนนแล้วต้องกีลานี่ก็เรื่องจากว่าตัวเป็นเนื้อหัก ความสี้ร้า มีความสอบนี้ยิดมีแข็งหยุดนี้เป็นไปทิ้งทาเสียหนี่งเจ้าเถ่มาเล็กน้อยโอ้ยเลาได้เป็นลูกไข่เด้อไม่ใช่ไม่ใป่ตัว้าว่าหานะมันไม่เลยเป็นลูกไข่เป็นลูกไข่หรอกพอมันมาเอ้ยเอาปีอีหลาของเราส่งเขาผ่าสั้นของเราเขาจะดามเขอจะตายเลย มันเป็นบ้าหันเธออะไรก็ตัวแล้เราโอ้เดี๋ยวเราจะหลุดเข้าวังเข้าด้วยจะไปนั่งหรือเวลาเธอไปเถาะที่นี่นะไปยาวที่วันเหรอเี๋ยวเราจะหลุดเข้าวังเข้าด้วยตื่นมาเลยเห็นไหมมันมันเดินได้อันอื่นนี่คือเย่องหลังสาวของเราเถอะนี่ตัวอยากให้เวลาเข้าหรใจมันจะเถอะว่าตัวนี้คิดได้สิ ที่จอบไม่คิดนั่งหลุดที่เขาขึ้นในในหลังที่เอาจ้องมีหน้าที่ตจังไม่ได้หรอกใจเพิ่มเพิ่เหตุเียงเพิ่มจอดเพิ่มิตเพิ่มนะเสียวังง่ายเพิ่มรักเพิ่มชอบนี่เป็นเดียวได้หยูเรียงกันไปคิดมันเพิ่มเดี๋ยวเราเอาง่ายไป ไม่ว่าใจเพ่งใจเตะใจไหนมันพูดกันใจสีเมาเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นสั้นมันสอบมันคิดมันคิดมันคิดไปนะให้เหยียดไปตามหยุดหลังเสียง ที่สงบอะไรพวกนี้ที่ได้พระพุทธเจ้า คือกันหมดมันมีไกลกันเป็นเป็นเศรากัน ความเห็นมันเป็นกันหมดอย่างไปเสดาสิจิท่าข้ามีข้าอะไรหายมันเหมือนกันหมดมันมีสิจิจังย่อนกันเป็นทคนธรรมดาก็ล้มไหลเลี้ยงกันคนที่ว่าคิดคทดใจเขาเป็นไรเจ้าเป็นไรกับที่ว้าเขาเจ้าเป็นเจ้า พูดหนักไปตัวไปใส่ลงไปจ้าให้ใส่ไปเจาะเจาะเพราะว่าเขาเจาะต้องมีเพราไว่าตร่นี้เป็นหนักเป็นเบาอยู่มะระยะเวลาคนที่จะนี่อย่างเราเนี่ยเขาจะได้ยิ้มได้ดีอย่างนี้ท่านเขาพระมีเจ้าเนี่ยเจ้าของพระเจ้าอาสา าษาเขาจะเป็นอย่างที่อันนี้อันนี้สร้างเป็นสร้างอันนี้ค่าเป็นที่จะหลงไหลที่ตรงนี้แล้วก็ให้ตรงนี้ตรงนี้มันให้หลงมันกันเขาจะจิตเมื่อเห็นมาเจอแบบนี้เจอเลยถ้าคุณไม่ไปใส่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้ตรงนี้เจอใส่ที่รักที่นี้ อืมสงบตรงนี้พระพุทเจ้าสอนสั่งพระตาเห็นพระว่าสว่างเกิดเป็นี่มีคนนี้ตรงนี้ตรงนี้แลวนี่สอนจะเห็นแล้วเห็นเศร้าไปเจอหมาตนี้ไปเจอหมาไปเห็นว่าคนเดียวเยอะเลยเ่อนเนใจเั้ง่าเบื่อเบื่อเลยไปเจอว่าจังเลยคนใจเบื่อ สะดวกจับใจเป็นหัวมีบริขารมาถส่กันพระพุทธเจ้าเหยียบก็ดีเหยียบก็ขึ้นเสียงที่สมัยนี้ด้วยเป็นหยีดอเองเป็นมันยัดหรือหิ่ขก้ไปจังเลยท่านถึงจะเป็นที่เจ้าเถิดเถิดจะสำเร็จเป็นผาาที่ซื้อได้ ายใจน่าเรยจะตายเท่านั้นไต่จมันจะนี่สมมตเว่ายังสีตาหนู่ก็คือนั่นคอยเราอยู่แบบที่ยังสมมติสี่ควาคิดความคิดนี้นี่เรื่องจากการสาหลักก็มีเป็นแบบแล้วผมนเอื่นไม่ทำอีกเร้่ไงถ้าลูกเจ้าไปอะไรลูกมาได้หรอท่านได้อไนนี่ฟังนี้ยวกับใจ จะได้ไม่ได้จะเป็นรับอันนั้นเดียวสิแต่ผู้ปฏิรับนี้จะได้เป็นอีกไม่หายเขาให้ใจคิดใหาเจอมีความนี้อาจจะท่านอีกจะไปจ่ายไปถ้าไปเที่ยว ได้เป็นเป็นสวยเป็นหน้าเป็นยึดเป็นมีแต่ละกระดอกเท่านั้นยืนนิ่งเท่าเกิดเป็นกัดกัดตีละสองเกิดเป็นยืดยืดทางสีน้ำเงาจิตในจิตในใจเจ็บเออพระพุทธเจ้าเปพระพุทธเจ้าท่านตลาดมันเป็นผู้พุทเจ้ามันเป็นนักปราชองมันสามได้สอนสามได้ คนไปเกี่ยวข้างหน้าเกี่ยวกับทดสอบวิจัยของคนเหตุไปเกี่ยวหนึ่งแต่ถ้าไปเกี่ยวสวรรค์มันดาหนึ่งไม่ทราเก็บอันสองเทมาออกนี่เห็นเหรอหยุดยังตาเสียงยาวหลางตาคงเท้าเจ็บเส้นเสียง ลักษณะสีสันทุกอย่างมันมีอันใดเบียดเบียดตรงนี้คนธรรมดาจะไม่เทวดาคิดเป็นหลายเป็นสิ่งที่ท่านเคยเห็นวิธีที่ท่านธรรมดาเราเห็นเขาไม่ได้เราเห็นเทวดาใจนันสิ่งสีขาดมากมันชอบมันดีเป็นตัวเศร้า หลงพ่เแม่ตายเป็นเทวดาหยูเหยียบไม่ตาถึงนสามเหยีบสุดเนาะเย้าก็ลูกจะยังเห็นสู่แสงเลาวกติดออกไปป็นทะเลอ่ะไม่คือเนี่ยเล่นดาบนะจาอันละสาท่านอะไรจะได้อยู่ใจสีทั้งตัวกอนรักษาได้เนี่ยจะป็นขะาเลอ่ะเดี๋ยวจะมีวันมีเวลาจะเดือดร้อน ไม่ทราบเพื่อรักหรือไม่ไม่ต้องมาตั้งาหรือว่าพบกับพบที่เหลือปัญหาอดเพิ่มไปตั้งใจไปพูดไปพูดรับนั่นเกิดขึ้นได้นี่ก็คือเวลาไปรับไปหรือว่าสิ่เดือดร้อนถาดเพิ่มเพิ่มหรือก็ลดเพิ่มเพิ่มจริงจังใจนี้สึ่งได้เป็นการเป็นเวลามีได้เป็นการเป็นเวลา โดยจิตไปเห็นไปเนื้องใจน้ใจเห็นไปจิตไปถึงน้ำใจแบบใจมันจิตมันถึงยังไงไปนั่นสั่นมันทุกมีไปบอกไปสอนหยุดมันยิ่งจปเสียงมันหิจับอยู่มาบอกว่ามามันเป็นเทวดาเลยเขาหลุดร่างกายเสียเป็นไรเทวดามาบงเห็น พอพาดสีที่ส้มมันเห็นอะไรสิเป็นบาปถึงไม่ไปทีุ่บันท่านตา เพราะ เทวดาน้นี่เทวดาที่นี่พระคุณเห็นพระพุทธเจ้าเดินมันดังเทวดานี่สายไส้แล้วพระเห็นแค่นีเดียวกันอยู่อย่างตางเสียงหลายมีความมั่นอันใดนั่นถูกยึดถูกใจเท่านั้นไม่มีบนใดสิตันนี้ไม่มีบนใด ยิ่ยืดเลสเป็นลื่นยิ่งเก่าจิตในี่แหละว่านี่แต่การคิดยึดไป้ยึดเดือดร้อนไปให้ลื่นเนเกียดไปให้ที่ให้คือให้เรานี้เจอคือง่ายไปเกียดไปก็เกียดตัจจัยานมันไม่เห็นเทวดาเลื่อนเจ้าว่าได้คิดเนี่ยเป็นนิดเดียวที่นีเพราะเทวดาเนี่ยเสีย มี่นคนธรรมดาไี่เป็นมีหนุ่หลายมี่เป็นนี่อยาได้หนุ่ใจไม่จะเข้าไปตรงนี้ไม่เกี่ยวข้าเสียมาเป็นนี่ใช่อมนบริุ้ทคิดอันอื่นอยากได้ว่าคำถามอยากได้อยากได้เพื่อจะเอาไว้ที่ได้เยาได้อันงินไปอเล่อเหรือไม่ คนบดตรงยังมีใส่ลืมได้เบาคุณมันยิ่งดีเป็นไรเชื่อดายิ่งเป็นเนี่ยนี่นี่แต่เป็นไรได้ยื่งดอก่าไม่ต้องไม่ต้องฟ้ารักษาสิ่งทองนี่ให้รับย่างให้ได้หรือเปล่าให้รับย่าง้ย่างให้ได้ตั้งใจรักษาสิ่ง ภาวนาต่างต่างสายปรปฏิบัติเพื่อ้ความอยากได้มันจะได้หลายแบบรับจากไปลงนั่งลู่นงทางนั่งเพื่อระบายครับแม่ดันไม่เคยเดินไปเป็นท้อแม่จะเอาหลอวสายยืดยืดยืดยืดยืต้องอยากได้เดินไปเดินนี่จะเจอนั่งเพื่อระบายเป็นนี่ความคิดเราทำความเพียร เพื่อละกิเลสจิตที่เอาหน้าตาเทวดามาเปนี่ไม่ได้พระพุทธเจ้าเราย่างแล้วพระพุทธเจ้าเราเลยมันหลุดมีคำสอนเราอะไรเป็นอันนั้นเป็นต่างต่างตาเราไม่เป็นเท่านั้นไม่ก็ได้ก็เพื่อจะได้เรลยม่เป็นเท่านั้นเสียมีคนพระสงฆ์ที่ดีไม่เห็นหรือใช้เป็นเสี่ยนเป็นสูงกันเห็นเท่า นี่ที่เราตั้งเสด็จเป็นคนเท่านั้นเป็นอย่างที่เป็นคนมป็นคนกอดเท้าไปอย่างนี้เห็นเห็นทำอย่างนี้มกันเป็นคนไปเห็นป่าเทวดาคนเดินด้วยคนรับจ้างจะเอาที่เทวดาเป็นเนื้อบ้างถ้าเพิ่นเล่าให้ฟังใจนี่ก็เกิดฟังเรื่องเกิด เล่าทำับคนถักคนเชื่อทำคนเชื่อเพื่อรับจ้างเดี๋ยวนั่งเพื่อเวลาเป็นเนี่เสียเวลาคิดได้ใจมันมาเป็นข้งแน่นอนมาเป็นข้งกีร่างได้ยิ่งมาเป็นข้งสี่